ALOPEX opex kai drakon su ke parodon en ALOPEX de theasamene drakon tan koi es de losen autou to mekos bulo mene de autoi exiso thenai parana pesusa e peirato he auten ectein mechris hu huperbias domene elabe rageisa. Tuto pascusin hoi tois creitusin anthamillo omenoi. Thaton gar autoi diarreegnuntai e ekeinon aficestai dynantai.